Bé, estem fent una prova sobre podcast a veure si tenim més sort. És possible que se pugui pujar a l'arxiu.org a veure si tothom pot accedir i fer algun exercici, encara que sigui senzill. No oblideu que heu de fer la planificació preva per arribar al producte, no només és fer el producte de podcast.